Kirolen bizitzeko beste manera bat ostegunez aratzeko zazpi orenetaik goiti zuzenean Euskal Iratietan. Kirolak asteburu untan Euskal Iratietan, larun batean seiak eterritan errukbia, beho kastra, aratzean sortzi orenetan eskubaloina, atarratzeko neska kalde batetik, beglekoak bestetik, eta igande aratzaldean iruak eterritan errukbia, Nafarroa, Florence tokiko kirolak zuzenean Euskal Iratietan. Zortziak eta berrogei talau dira Euskal Herratietan segitzen dugu goizberri emankizunean eta jakizue laistere eskultura ipatuko badugu ere maia muruaga eta ziguren kompanian haute eskundei begira berretezariko girela arbonari begira zehazkiago joitarazten dugu emaitzak zein izan diren lehen itzulian e, Xabi Apestegi un ekipo arbon edo arbona bihotzean listaren izenean beraz lehen atera dela uneko berrogei eta bikakotxe iruarekin bigarren e, be, Mari Jose Marie-Joseph eh, Mialok izan eh, dela, arguan eh, abek bu listaren izenan, emneko berro bat kakotx lauarekin eta uh, irugarrenik Marcel Doiak Zabarraz tu programon edo dena argbonaren zata masei kakotx irurekin abstentzioa ipatzeko emneko hogei kakotx zero irukoa izan baita. Oso aipatzen baita, eh? bigarren itzuliari begira, abstentzioak ere ekartzen aldituela be, beste hautesle batzu argudiatuz, uh, xabi apestegi, aldiz goizuntan gurekin dugu egun ontzu Oui. Egunon, entzuriak? Lehen emaitza bat, beraz eh, zerrenda buru gisa, be lehen ateratzea erraiten aldugu garaipen polita dela, bigarren itzuliari begira emanen gira orain, iru zerrenda ziren lehen itzulian, bigarren itzulian aldiz, bi izanen ziste, Mari eh, Jose Mialok beraz eh, hor izanen da ere, gaur egungo hauzapesa garen ebe, beraz autua egin beharko dute, zote da zure ebe, lekua azkenian dut dudan emaiten, bigarren itzuli horrentzat, Marcel Zabalen eh, eh, hautatu zutenek, ez dute mialok hautatuko. Guk uh, eh, lemizik balorezune bat egiteko, ikusten dugu argbonan abstentzioa eta parte hartzea izugarria handia izan dela, eh? parte hartzea eunitik laro goi, hoi nahi du erran lemiziko gauza argbonarrak interesatzen direla haien erriari, eta pentsatzen dugu gauza agasuna dela demokraziaren zat eta erriaren zat, lehen uh, balorazionia, bigarren balorazionia, uh, lehenak ateratzen gira eta guk agaspozi gira lehenak ateratzeak, eh? uh, indar uh, izugarri digu uh, bigarren itzulirako, uh, lehenak ateratzea, orain, eskertzen ditugu uh, guri konfiantza eman digutenak, Eta bigarren uh, pentsatzen dugu, gatea ikustea, arbonar guziak, eh, gero irabazteko, uh, irabazteko eriko etxea. Borendik uh, uste duzu posibie dela, irabazta errikotxe, ikusiz uh, eh, zerrubiltasuna badan alare bi lehen eh, lista hoien artean, eta be hori, eh, arantxak zuen bezala, Marcel Duier Zabal be, listatik edo bintzat uh, lehi hortatik kentzak ez zute du kalteginen, eginen, ez zute du beraz pixka bat uh, fingatu azken final uh, ateratzea? Uh, guk pentsatzen dugu uh, bigarren itzulia idekia dela, guk aintzinean gira eta izan dugu abonaren konfientzia, Eh, Madame eh, de Jarzabal aterat, atzeratzen da eh, eta guk ere entzun ditugu jendeak eman ditunetenak boza zerrendari, e, tupu arbon zerrendari, haiek zituzten bigai aski importantea fiskalitatea eta laguntza aktibitate ekonomikoari, eh, gure prioritateak direnak ere, eta pentsatzen dugu, bigarren eh, itzulirako, uh, bat uh, izugarria dugula, eta lehenak gira, eta konfiantza izugarriarekin. Nola aurkeztu behar da, Xabi Apestegi zuen uh, zerrenda, mhm. prentsan aipatzen da, beraz, Arbunan, zerrenda <coughs> abertzale bat uh, irabazle izaiten alitaikela, baina hori zurekin ez zira Ez, guk gure zerrendan, errandugu, girela zerrenda bat pulala, Eta librea eta beti erraten dugu eta segituko dugu. Zerren nahi durek? Eh? <clears throat> Badela den eta ekzerrendan. Eh, Erritiki bat gira, arbuna, eh, bimila biztanle. Eh, eta bada denetaiko gure zerrendan, gure zerrenda osatua izan da manera batean joan den mandatu, lengo mandatuan zazpi auta gaiak, zazpi txik egin zerrenda eta gero osatu dugu bertze arbonar, arbonarekin eta gira zerrenda bat plurala, ez dugu eskatu inorri, nondik etortzen den, nola daten den, ez dugu lakorik eh, eskatu. Eta libre nahi du erran guk eh, libre girela, ez dugula inori eskatzen ezer, uh, eginen dugula arbonarrak ematen barin digute mandatu bat, e, uh, arbonarrak nahi duten bezala. Xabi Apestegi, Arbona bihotzen eh, listako burua zirela horretarazten dugu. Eh, Arbona kokatzen da erri handian periferia, no? eta erri horiek dira kaltetuak eh, askotan ere bai. Eh, nortasun baten eh, galtzean, zer da Arbonaren zat, zuk eh, ikusten duzu nortan? Gok ikusten dugula eta Arbona dela erri bat eh, nun nahi dugula eh, gure nortasuna txiki uh, erri, uh, eta herri elkargo batean eh, gira, eh, eko lapordiko elko, e, e, elkartean, eta guk hortan, nahi dugu gure boza e, ekarrazi ere, eta aipatu gure gaiak, batez ere e, transportearen e, gaia. Eh? Transportearen gaia guretzat eta e, gai e, importantea, eta hortaz pentsatzen dugu. hortan behar dugula ongi kokatu ego lapordikin. Zer ekarriko zenuke, zuk zure zerrendarekin, gehiago orain arteko errikoetxak ekarri ez duena, azkenean, Mari-Jose Mialoken errikoetxak edo haute politiek ez ez dutena? Zer gehiago? guk eh, gure programa uh, duela jadanik uh, bi aurkeztu dugu. Uh, gauzak importanteak guretzat dira aktivitate ekonomikoa saltoki bat plantatzea arbonan, saltoki bat. Gero bigarren gaia eskolari buruz, eskola publikoari buruz hor laguntzak ematea. Uh, eh, iru garen gaia da eh, eh, futbol uh, estadioarena uh, bederen aipatzea eta egitea eta lantzea eta zerbait egitea. Eh, iru mandatu uh, gaioi uh, jogatzen dela erriko etxetan, uh, gure erriko etxean eta ez da ezer egiten. Guk nahi dugu plantatu proposamen bat, eta plantatu dugu arbonari uh, proposamen hori, hori dira gure gaiak, landatu ditugun uh, gaiak importantea, ba dira bertze gauz batzuk ere, apesiatxaren birmon laketa, eh, gero elkartearen bizia, uh, euskararen laguntza, hori dira gure uh, bertze gaiak uh, importanteak ere. Pareko listarekin, beraz, dituzuen ezberintasunak, Xabi Apestegi behortan utziko dugu gure gaurko elkerzketa eta eskertuko zaitugu goizuntan gure galdea erantzunik. Mila esker hainitza. Ar... Bai, barkatu. Mila esker hainitza eta behar dugu uh, arbonaren uh, laguntza. Azken, azken beraz, Xabi Apestegi, kampainan arbonaren zat biletik segituko duguna igande gauean mil esker gurekin egonik eta laster horretarazten eh, dautziegu, beraz, uh, eskultore baten ezagutza eginen dugula. Runt gaia zaldatuko gira uh, eta biztanena joanen gira um, onda izela aipatzera marianiz gorostiak ekin. Martsuan hogeita sortzi, hogeita beratzu eta hogeita hamarian, alose, zibose eta unize gaieko beratzu esta osteliana aperitif latkimitsi